son masoj modułot zęby ast. Omija tenora tasta nexos ma onoi ma shenoktas chrononoien sonas modud ma shaksiat ma. Vizebi oje chodas domle tafomot oje unosojer modułot zęby ast ma chronomandinem tios roben sona to karbe ast nocte. Shenokt pomijat ceatam miat ignorant. Shenokt pomijat modzie monoien sonas modud ma shaksiat ma. Vizebi oje chod keas domle tafomot oje unosojer modułot zęby ast mishamad do Domach. Wiziegi hoje niesmoli maramoni nocte www nocte alam paroje powijat niesmoli maramoni mesol bezalid. Cie wiziegi hoi powijat niesmoli ma powijat ramoni rocas kilminarad. Alef. Wiziegi hoi monand gensijat. سن گروه و این ویژگی ها مربوط به بدن و خلقت طبیعی هستند نقطه جسمانی را تشکیل می دهند نقطه به ویژگی های اخلاقی و روانی همان ویژگی های غیر جسمانی هستند مانند صبور بودن زود رنج بودن داشتن پشتکار و اراده امیدوار بودن لجوج بودن به هنر داشتن و نقطه چهار ویژگی های جسمانی که تاثیراتی بر انسان دارد مثال پرانتز بسته ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیت روانی انسان ها اثر میگذارند نکته برای مثال بیماری ها یا اختلالات جسمی تاثیرات نامطلوبی بر سلامتی روانی انسان دارند بولت 27 پنج ویژگی های اخلاقی چه تاثیراتی بر انسان میگذارند با ذکر مثال ویژگی های اخلاقی و روانی میتوانند بر جسم ما تاثیر بگذارند نکته برای مثال افراد خوشبین و امیدوار و پرتلاش نسبت به عدمهای بدبین و منفی ناف یافتن سلامت جسمانی بیشتری دارند نکته هویت اجتماعی چیست افراد عضویت در گروههای مختلف اجتماعی هویت به دست میآورند به عبارت دیگر هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل میگیرد موضوع گروههای متفاوتی مانند خانواده دوستان همکلاسیها همسایهها و ها همسایهها و همکاران هستیم و در هر گروه نقشهایی را بر عهده میگیریم نقطه رابطه جامعه و هویت افراد را بیان کنید www نقطه دعوت جامعه زمینه پیدایش برخی ویژگیهای روانی و اخلاقی را در فرد به وجود میآورد و از به روز برخی ها نیز جلوگیری میکند ابعاد مختلف هویت را بنویسید ویژگی های اجتماعی ویژگی های روانی و اخلاقی ویژگی های جسمانی نقطا ذکر مثال تاثیر هویت اجتماعی بر هویت فردی را بیان کنید هویت اجتماعی بر هویت فردی جسمانی و روانی تاثیر میگذارد برای مثال وقتی فردی در گروه دوستان و همسالان قرار میگیرد از سلیقهها و علایق آنها تاثیر میپذیرند و به تدریج همان علایق بخشی از هویت فردی او میشوند نقطه 28 تاثیر هویت افراد بر هویت جامعه چگونه است هویت افراد بر هویت جامعه تاثیر میگذارد برای مثال وجود افراد سالم و پرتلاش و منظم به پیشرفت جامعه کمک میکند و وجود افراد پایبند به اخلاق موجب میشود که جامعه به سمت فضایل اخلاقی پیش برود یازدهها یا ویژگیهای هویتی ما می میکند Omekr mesoltovikahid, archias wyziemi hoje powijati takich nemiaci takich nemikonant matami się sobetant, aroje mesolmo hoje powijati hamore narhol takich nosen matorich tamalodio makon tamalod di takich takim nokte ammo archias wyziemi aroje mesol, jek fard takich mumken fardi podaromad, ma jek fardi samod beonami no samod matasil karve momad bel shamadio fardi katachanon, halok dili pojan list otalosh matusie śpe fardi notak motam dil gardat nokte www nokte noklorem damozdak wyziemi hoje ente sobi rono به ویژه های هویتی که ما پیدایش و شکل گیری آنها نقشی نداریم برای مثال جنسیت مکان تولد پدر و مادر و شکل و قیافه خود و ویژگی های انتصابی میگویند نقطه سیزده ویژگی های را با مثال که ما در به دست میگویند برای مثال برخی صفات اخلاقی یا اجتماعی را انتخاب میکنیم و به آنها شکل میدهیم نکته منفی چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن دارد انسان میتواند استعدادهای خود را کشف بیست از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند میشویم با توجه ویژگیهای در زمان مناسب منفی پانزده آیا صحیح است که خود یا را به دلیل ویژگی های انتصابی سرزنش کنیم چرا خیر زیرا ما در پیدایش انتخاب و شکل گیری ویژگی های انتصابی خود مانند جنسیت شکل و قیافه خود و مواردی از این قبیل نقشی نداریم نقطه شانزده آیا ما در تغییر خود نقش ale aleas no eccesobi, ziroma dar peidoies, ente hob vasiad libri pesiorias visebi hoie poviliati hob monan nasm, nachve erce not hob nach noste on hosekl mina im nocte hivda anosor poviliati ec mellat ronom bebarid, www nocte nocta afarhan, torich zamon parontes baste, sarzamin macon parontes baste nocte hijda mohem, tarin visebi hoie mostarak dome eje ironi rokem on hose nocte jam nom bebarid, ما در سرزمینی ایران زندگی میکنیم مسلمانیم تاریخ طولانی و میراث فرهنگی تنی داریم زبان مشترک ما فارسی است انقلاب اسلامی نمایانگر آرمانهای والای جامعه ماست سرود عملی مشترک و پرچم مشترک لوزدر چرا سرزمین از مهمترین عناصر شکل دهنده هویت ملی است زیرا سرزمین آب سنام حیات یک ملت می شوند نقطه به همین دلیل برای مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند سرزمین یا وطن ارزشی متفاوت تا سایر مکانها دارد و احساس خاصی در آنها به وجود می آورد بدون ای که وظیفه خود می دانند که از آن تا پایان دفاع کنند نقطه بیست چرا دین از مهم هویت ما ایرانیان است فرهنگ باور اساسی نظام است و عقاید و ها و حتی نظام سیاسی و قوانین امروز از دین اسلام نشأت میگیرد زندگی ما ایرانیان با دین اسلام انجین شده است نقطه دین اسلام همچنین پیوند با اسلام یعنی مسلمانانی است که در سایر نقاط جهان زندگی میکنند نقطه بیست و یک تاریخ ایران که فرهنگ ایرانیان گذاشت It spawns back a clock and seven minutes i rondoj octamat dum hoje trochę ostoli gud setke bisas panj kezor solta nocte pasas voru desombe irona hoje dvarzesh hoje eslomi vegartuli govorgi dar farhan ironion padinomat nocte pasive shesom www nocte nocei nocte aia iron robe jahon eslom payment zad va ironion omar regivias taolim eslom dar shotu foi vagos taresh tamat don eslomi nakshmohemi roi fokardan bisto doce rozamon nakshmohemi dar زیرا زبان مشترک است که میراث فرهنگی با آموخته میشود و انتقال مییابد بیستو زبان فارسی به عنوان یکی از ویژگیهای مشترک جامعه ایرانی چه نقشی در هویت ملی دارد زبان فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد اما در دوران پس از اسلام نیز تداوم یافت و به عنوان زبان آموزشی و اداری به کار رفت دانشمندان و بزرگان دوره اسلامی صدها اثر علمی و ادبی و هنری به این زبان پدید آوردهاند تا جایی که میتوان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست زبان فارسی همچنین همواره عامل وحدت اقوام ایرانی بوده است نقطه سی و یک منفی بیست و چهار انقلاب اسلامی که تأثیری بر هویت ملی ایرانیان داشته است نبیدن اعلام مردم ایران به جای دنبال رویاز فرهنگ بیگانگان به فرهنگ و هویت اسلامی خود آزم زگشتند و با بهره گیری از ارزشهای دینی خود خواستار استقلال آزادی و جامعه اسلامی شدند نکته امروز آرمانهایان کلان اسلامی الهام بخش مسلمانان جهان قرار گرفته است نکته موضوع هویت در واقع همان پاسخ به پرسش نکته نکته است نکته کیستی پرانتز بسته مداری هویت افراد و عضویت در گروههای هشت نکته پنج هستی نکته فردی اجتماعی نکته هشت نکته پنج به دست میآورند هویت اجتماعی پرانتز بسته te saferim powiat ejtemo i mastarite jeki asmerotem powiat ejtemo i powiat myliek myllet solot matin festa pombers nuzda. Virtual, virtual recorder dialog. Stop button alt VLOVS.